cerpi aquon el aero. Duona miliardo da homoi, mont scale vivas en regionoi, cie daure regas mal abundezzo de aquo. Giganta reservuio de dolcia aquo estas la atmosfero, ciu principe povus contentigi la suifon de la tuta mondo. Esploristo in un presentas metodon, Tiel tiu reservuio estas melkebla en regionoi cun alta humidezzo de la aero. La cora pezzo de la disvolvaggio estas vitra glazzo, sur ciu condensigas aqua vaporo al gutetoi. Tiui aquo gutetoi, danke al speciala tavoliso, de perlumas de la surfazzo cae gutetas en collectan basenon. Tion raportas te amo de Confederacia Tecnica Universitato Zuricho en faca periodaggio. La esploristoi demonstris, ce malgranda pilota installajo, sur la tegmento de la universitato, che sub idealae condicioi, alta aer humidezzo, mal multe da vento, mal multe da suno, eblas cerpi en horo duonan decilitron da aquo el quadrata metro da glaza areo. Porche aqua vaporo condensigiu, la glazo devas esti pli malvarma o la aero. Ciel tio ocasas, se dum vintro mal supren fluas gutoi, ce mal fenestroi malvarmigan effecton atingis la teamo per construo de la vitra glazzo kiel sandvicio, el certai metalloi cae polimeroi. Tiu sandvicia construo posedas la etson, che gi el radias la absorbitan varmon tra la atmosfero en la cosmon. Crome, la esploristoi protectis la glazon per conoforma shildo contrau eniranta atmosfera varmo radiado cae la suno. Per tio, gi balmarmigis sen croma interveno algis dec quin gradoi sub la media temperaturo. Por cerpi pli da aquo e la atmosfero, necessus havi pli grandain cae pli multain vitrain glazoin unui aput la aliai la limigo por tio estas nur la tiu cele besonata areo, diris la tea mestro. Por la productado estas nec besonatai multe costai, nec rarai crut materialoi. Precipe en regionoi proxime al maro, la verda tecnologio mal acrigus la mal de aquo. Exemple en Hindio, Saudi Arabio au Israelo. Tie estus ancau imagebla combino cun sensaligai technologioi de maracvo. En Africae landoi sud de la Saharo, tamen la aer humidezzo, laula esploristoi, estas tromal alta, porque la technologio de collectado de aquo, el la aero, estus tauga rimedo simila technologio por cerpi aquon el la aero estas nebul captiloi. Nebul captilo estas retaggio en quiu condensigas nebulo gutoi por aciri dauran prisorgon per trinc aquo. Tiu tecnico igis conata pro ties establo en la cilia villaggio Chungungo, septec tri kilometroin norde de la urbo La Serena la construo de la unuae nebul captiloi ocasis en la iaro 1987, cae pli poste per finanza apogo de EU cae Canado. Pliae nebul captiloi trovigas en Peruo, Namibio, Nepalo, Guatemala, Haitio. Pritiu temo jam aperis son articolo en la esperanta retradio. Vi trovas gin sub jena adreso.